Psalm 8. In finem, pro tocolaribus Salmus David. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, coniam elevata est magnificentia tua super celos. Ex ore infantium, et lecta, lactentium perfecisti laudem propte inimicos suos, et destruas inimicum et ulturum. Coniam videbo celos tuos, opera digitorum tuorum, lunam et stellas, quae tu fundasti. Quid est homo, quod mimo es eus? aut filius omnis coniam visitas eum. Minuisti eum palominus ab angelis, gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manum tuarum. Omnia subiecisti supedibus eus, oves et oves universas, in super et peco et pecora campi. Volucres celi et pisces maris qui perambulant semitas maris. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra.